dini na tukaonelea ya kuwa ilmu haiendi pasina kuwa na tabia nzuri ilmu na tabia ni vitu vinaendana pamoja na ulama wakasema elimu bila ya tabia nzuri ni kama vile chakula ambacho hakina nini hakina chumvi na wengine katika ulama wakapendelea ya kuwa mtoto afundishwe adabu kabla ya kufundishwa nini elimu adabu kwanza ataadabishwe apewe tabia nzuri fa ba'da dhalika yu'allamu al-ilm baada ya hapo anafundishwa elimu kwa hiyo tumeonelea tuzungumzie tabia nzuri na hii maudhu ya tabia nzuri insha Allah tabaraka wa taala sayakunu musalsalan itakuwa ni maudhui inayoendelea katika jumuati lati satati fi mabadi itaendelea katika juma ambazo zitakazokuja tutazungumzia kiupana tabia zile ambazo wewe kama Muislamu wewe kama kijana wa Kiislamu wewe kama mzazi wa Kiislamu watakikana kurembeka na kujipamba na tabia hizo kwa sababu dini yote ni tabia ad-dinu khuluqun falladhi laysa lahu al-khuluq laysa lahu ad-din dini ni tabia mtu ambaye hana tabia nzuri basi dini yake haiko sawa uh, tabia nzuri ndugu islam ni tariqu falahi al-mar'i fi dunya wal akhirah ndiyo njia ya kufaulu mtu hapa duniani na kesho akhera wataka kufaulu wataka mambo yako ya kunyookee jipambe na tabia nzuri يقول الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري الشيخ amesema maneno mazuri sana asema innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah asema Sheikh Abdul ya kwamba tabia nzuri na adabu nzuri ndio alama ya kufaulu mtu na kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera likai takuna faizan likai takuna ala dhafrin fajtahid fi tahsini akhlaqik ili uwe na ufaulu uwe na saada uwe na maisha mema hapa duniani na kesho akhera jitahidi katika kutengeneza tabia zako ziwe katika hali nzuri anayoiridhia Allah tabaraka wa taala akasema sheikh wamastujlibat alkhairu بمثل الخلق الفاضل والآداب الكريمة asema hakuna kitu kinacholeta kheri kwa mtu kama tabia nzuri ili upatwe na kheri uipate kheri ni lazima ujitahidi kujipamba na tabia nzuri akasema wadinu kulluhu khuluqun na dini yote kwa mfumo wake wote dini kwa mfumo wake mzima ni tabia pasina tabia hauna dini kwa hiyo mfumo mzima wa dini ya Kiislamu mabniyun ala alkhuluqil hasan umejengwa na nini tabia nzuri faman zada faman zada alayka fil khuluqi zada alaika fiddin yule ambaye atakayekuzidishia katika tabia akutengenezee tabia yako iwe nzuri basi amekuzidishia katika nini katika dini yako mtu yoyote atakayekurekebisha katika tabia yako yeye amekuzidishia katika dini yako waqala ahadul hukama katika wale watu wenye hikma mmoja akasema walmar'u bil akhlaq yasmu dhikruhu na mtu kwa tabia zake basi utajo wake unakuwa juu kwa ajili ya tabia zako utaona watu wananyanyua utajo wako wanakutaja vizuri kama ilivyo kwa bwana wetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lihusni akhlaqihi ila yaumil alqiyama yudhkar kwa tabia zake zilivyo nzuri bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka siku ya kiyama atajwa rasulullah hakuna katika ulimwengu ambaye alisifika na tabia nzuri zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haijatokea na wala haitotokea mpaka akisimama pia kwa hiyo ukiwa na tabia nzuri utapata utaji wako unakuwa juu wa biha yufaddalu fil wara wa yukhar na kwa tabia nzuri utaona watu wanakufadhilisha viumbe wanakufadhilisha wanakuheshimu kwa sababu ya tabia zako nzuri kinyume na hivyo ukiwa katika tabia mbaya watu hawatokutaja kwa uzuri na vile vile utaona watu wanakudharau lianna khuluqaka sayyi'un kwa sababu tabia zako ziko mbaya ndugu waislamu mwingine akasema katika hukama husnul khuluqi ahadu marakibin najat tabia nzuri ni moja katika vile vipando vya kufaulu wataka kufaulu wataka kuokoka na matatizo na misukosuko fi dunia wal akhirah basi panda hichi kipando cha tabia nzuri itakufikisha katika matarajio yako katika makusudio yako unayoyakusudia wapenzi watukufu wa Islam zimekuja dalili nyingi sana fil Qur'an wa fi sunna allati tadullu ala fadli husni alkhuluq dalili nyingi zimekuja kuonyesha ubora na ufadhila wa tabia nzuri minha katika hizo dalili hadithu abi huraira alladhi akhrajahu al-imam at-tirmidhi wa hasanahu al-albani qala asema abu huraira hadithi sahihi imepokewa na tirmidhi na albani akaifanya kuwa ni hadithun hasan kuna hadithun hasan kuna hadithun hasanun sahih kuna hadithun mawdhu kuna hadithun kadha wa kadha hizi ni daraja za nini za hadithi asema Abu Huraira suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna ni mambo gani mengi ambayo yawaingiza watu katika janna mtume aulizwa ni mambo gani yatakayowaingiza watu katika janna faqala akasema rasulullah sallallahu alayhi wasallam taqwallahi wa husnul khuluqi ni tabia ni, ni, ni, ni kumcha Allah ili uingie janna mche Allah tabaraka wa taala kwa kufata maamrisho yake na kuepukana na makatazo yake na ili uingie janna wa husnul khuluqi ni upambe tabia yako uitengeneze tabia yako iwe nzuri in kana indaka husnul khuluqi fa anta dakhilun fil janna ikiwa una tabia nzuri satadkhulu fil janna utaingia katika janna ya Allah tabaraka wa taala wasema ulama ja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam husna al-khuluq min asbabi dukhuli al-janna ulama wasema tabia njema ni sababu za mtu kwenda kuingia janna hiyo njia ya kuingia janna nyepesi tu wala si nzito ikiwa mtu atajilazimisha na kuwa yeye ana tabia nzuri katika huu ulimwengu hadha tariqun ila aljanna hii ndio njia ya kwenda janna waqaranahu bittaqwa Allah tabaraka wa taala ameufungamanisha tabia nzuri na takwa allati hiya a'dhamu wasiyati Allah azza wa jalla liibadi ambao ndio wasia mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala kwa waja wake kwa hiyo takwa Allah wa husnul khuluq hivi vitu viwili vya kwenda kumuingiza mtu katika janna ya Allah tabaraka wa, wa taala katika hadithi nyingine inayozungumzia fadhila za tabia nzuri حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna min ahabbikum ilayya inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm alqiyamah ahasinukum akhlaqa hakika wale watu ambao wanapendeza sana kwangu wale watu wanaopendeza sana kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na watu ambao watakuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama yani watakaa majilisi moja na mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu gani hao ahasinukum akhlaqa ni wale wazuri wenu wa tabia. Hawa ndio watu ambao mtume anawapenda zaidi, na siku ya kiyama watakuwa karibu na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Nani ambaye hapendi kupendwa na mtume? Nani ambaye hapendi kuwa karibu na mtume siku ya kiyama? Nani? Ikiwa unapenda an takuna qariban min rasulillahi sallallahu alayhi sallam yawm alqiyama fahassin akhlaqak ikiwa wapenda kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama basi tengeneza tabia zako ziwe nzuri utakuwa karibu na mtume na katika ile janna ya juu kabisa uko na mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi hii rawahu tirmidhi sahahahu al-Albani asema Sheikh Abdul Razak katika kusherehesha hii hadithi fakullama kana almar'u ahsana khuluqan pindi mtu anapokuwa tabia yake ni nzuri kana aqraba ila rasulillah sallallahu alayhi wasallama majlisan yawm alqiyama anakuwa yuko karibu sana na mtume katika kikao siku ya kiyama pindi tabia yako inapokuwa nzuri basi wewe wakuwa karibu sana na mtume siku ya kiyama min ghairi kuliko watu wengine wale ambao hawana tabia nzuri wewe utawekwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ada na kila pindi inapokuwa tabia yako ni mbaya chafu basi utakuwa mbali na mtume sallallahu alayhi wasallama siku ya kiyama na wala huwezi pendwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi hii inaonyesha ya kuwa tabia nzuri zitatupelekea sisi kuwa peponi kuwa janna karibu na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na vile vile tutapendwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ukipendwa na mtume wewe umependwa na nani na Allah tabaraka wa taala katika hadithi nyingine inaonyesha fadhila za tabia njema imepokewa na Abi Huraira ani nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema innakum hakika yenu nyinyi lan nas bi biamwalikum hamwezi kuwatosheleza watu kwa mali zenu hata mkawapatia zote haziwezi kutosheleza wala hamwezi kumaliza matatizo yao walakin yasauhum minkum bastu wajhi wa husnul khuluq lakini mwaweza kuwatosheleza watu na ukunjufu wa uso wakati unapomsalimia mtu unapokutana na mtu unamfurahikia unamwonyeshea bashasha hiyo ni zawadi kubwa kuliko hata kumpatia mali hilo ni jambo kubwa kumfanyia muislamu wenzako kuliko hata kumpatia pesa walau an talqa akhaka biwajhin taliqin hiyo ni sadaka ukutane na mwenzako tu umfurahikie umpatie ile tabasu basi hayo ni ya kheri zaidi kuliko hata kumpatia mtu mali wa husnul khuluqi na vile vile tabia njema ukimwonyeshea mtu tabia njema hiyo ni jambo kubwa sana umemfanyia kuliko hata kumpatia pesa lakini ukamwonyeshea mapenzi ukamwonyeshea akhlaki nzuri basi hapo waweza kumtosheleza mtu kuliko kumpatia mali zako rawahu al-bazzar وحسنه الألباني فيا عباد الله wapenzi watukufu wa Islam hadithi zinazozungumzia fadhila za tabia njema nyingi tukiangalia katika hadithi nyingine ya kwamba anna husnal khuluqi min mukammilati imani muslim tabia njema ni katika vitu vinavyokamilisha imani ya muislamu idha kunta ma indaka husnul khuluqi fa imanuka naqis ikiwa wewe hauna tabia njema hauna tabia nzuri basi imani yako iko pungufu una upungufu wa imani kila mmoja ajipime je ana tabia nzuri ili ahakikishe kwamba imani yake iko sawa na ikiwa ni kinyume na hivyo jitahidi utengeneze tabia zako ili imani yako iwe juu abi huraira amepokea hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtume akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khayrukum khayrukum linisaihim akhrajahu at-tirmidhi wa qala al-albani hasanun sahih asema mtume sallallahu alaihi wasallam yule mkamilifu wenu kwa imani mtu ambaye imani yake imekamilika ni yule mzuri wenu kwa tabia yule mtu ambaye tabia zake ni nzuri basi huyu ndiyo mkamilifu wa imani kwa uthibitisho wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa khairukum khairukum linisaihim na mbora wenu ni yule mbora kwa wake zake anawavumilia anawatendea wema huyo ndio mbora mbora wenu ni yule ambaye anavumilia vituko vya wanawake leo hii tabia kama hii tumekuwa hatuna ukiudhiwa kidogo utakupa talaka kufanya hivi hiyo pia ni tabia chafu ambayo wengi wamezoea ya kuwa hawana maneno mazuri kwa wake zao tutakuja kuzungumza hizi tabia nzuri katika juma zinazofuata eh, katika hadithi nyingine ambazo zinaonyesha ubora wa tabia nzuri ni hadithi ya Abi Umama radhiyallahu ta'ala anhu qala asema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam wa bibaiti fi a'la aljanna liman hassana khuluquhu katika janna fihi darajat fihi darajat kuna daraja kuna ile daraja ya chini kuna ya katikati na kuna ya juu sasa mtume sallallahu alayhi wasallam ni zaimu hadi darajati yeye ndio kiongozi wa matabaka yote haya ya chini ya katikati na ya juu walikulli darajatun mimma amilu hizo daraja katika nini katika janna sasa mtume sallallahu alayhi wasallam asema ile daraja ya juu kabisa ya janna hiyo ni ya wale ambao tabia zao zimekuwa nzuri wale wenye tabia nzuri wenye kufanya uzuri katika tabia zao fayakununa fi a'la aljannati ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam watakuwa katika pepo ya juu kabisa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ala turidu an takuna ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam fi a'la aljanna je hutaki kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika pepo ya juu kabisa hasin akhlaqaka tengeneza tabia zako likai takuna maa rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithi hii rawahu abu daud imepokewa na abu daud wapenzi watukufu wa islam katika hadithi nyingine inayoonyesha ufadhila na ubora wa tabia nzuri ni kwamba tabia nzuri yafanya mizani yako siku ya kiyama inakuwa nzito fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiya yule ambaye mizani yake itakuwa nzito kwa matendo mema siku ya kiyama basi huyo ndo atakuwa ameridhiwa na Allah tabaraka wa taala ukiridhiwa waenda wapi janna kwa hiyo ili ufanye mizani yako siku ya kiyama iwe nzuri tengeneza tabia zako asema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu ma min shay'in athqalu fil mizani min husni khuluqi hakuna kitu ambacho kiko kizito sana katika mizani mizani ambayo inapimwa amali za waja siku ya kiyama kuliko tabia nzuri kwa hiyo ili mizani yako itengeneze siku ya kiyama iwe katika hali ya uzuri iwe katika hali ya kuwa nzito basi nenda katengeneze tabia zako kinyume na hapo utakuwa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma ajraka ma hiya narun hamia wal billah wapenzi tukufu islam kwa umuhimu wa tabia nzuri mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa daima akiomba katika ufunguzi wa sala yake ile dua ya istiftah sala alikuwa mtume akisema maneno haya Allahumma hdini li ahsanil a'mal e Allah niwafikie mimi katika matendo mema wa ahsanil akhlaq na niwafikie mimi katika tabia nzuri tumeaomba katika swala ya rab niwafikie mimi niwe na matendo mema niwafikie mimi niwe na tabia njema la yahdi li ahsaniha illa anta hakuna ambaye anawaongoza watu katika tabia njema na matendo mema hakuna ambaye anawafikia watu kufanya matendo mema na tabia njema illa Allah isipokuwa nani Allah tabaraka wa, wa taala waqini sayyi al-a'mal wa sayyi al-akhlaq mtume bado anazidi kuomba ya kusema ya rabbi niepushe mimi na matendo mabaya na uniepushe mimi na tabia mbovu la yaqi sayyaha illa anta hakuna ambaye anaweza kumwokoa mtu na matendo mabaya na tabia mbaya isipokuwa nani الله جل وعلا حديثه رواه النسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد tukimalizia ayuha alikhwa dua nyingine mtume alikuwa akipenda kuomba sana katika hadithi iliyopokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kana yaqul alikuwa mtume akisema Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya rab umejalia umbile langu kuwa zuri shakili yangu kuwa nzuri uso wangu kuwa mzuri nywele zangu kuwa nzuri umbile langu kuwa nzuri basi na pia fanya tabia zangu kuwa nzuri alikuwa akiyasema maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam kulingamana na umuhimu wa tabia nzuri wapenzi watukufu wa Islam ni lazima tumnyenyekee Allah tabaraka wa taala tumuombe aturuzuku tabia nzuri unatawakal kwa Allah tabaraka wa taala kwa sababu la yahdi li ahsaniha illa hu hakuna anayeweza kukuwafikia katika tabia njema isipokuwa Allah tabaraka wa, wa taala asema huyu mwanachuoni Taus bin Kaisan rahimahullahu taala inna hadhihi al manaihun yamnahuha Allahu azza wa jal man yashau min ibadihi Hizi tabia nzuri hizi ni zawadi Allah humpatia anayemtaka katika waja wake. Tabia nzuri ni zawadi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala anayempatia mja wake. Fa idha arada Allahu azza wa jalla bi'abdin khairan Allah pindi anapokutakia kheri manahahu minha khuluqan saliha anakupatia tabia nzuri kwa hiyo Allah tabaraka wa taala pindi anapomtakia mja kheri basi humruzuku tabia tabia nzuri Ibn al-Qayyim naye akasema fa innal akhlaqa mawahibun yahabu Allahu minha ma yasha liman yasha hizi tabia nzuri ni zawadi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ampatia anayemtaka ile tabia anayoitaka Allah jalla wa ala Allahumma urzuqna akhlaqan hasana ya rabbal alamin wapenzi tukufu wa Islam vile vile kama tulivyosema ya kwamba hizi tabia ni za kumuomba Allah tabaraka wa taala kama vile ambavyo mtu anavyotafuta riziki katika kutafuta riziki njia zako ni mbili ni utawakkal ala Allah tabaraka wa taala kisha jambo lingine ni ufanye bidii katika kuitafuta ile riziki ya Allah na kuomba ni ruzuku rizkan halala kisha uende mbio kutafuta hiyo riziki si unaomba alafu umekaa Allah ataiteremsha mina samaa kwa hiyo hakuna jambo kama hilo ni mtu afanye tawakkul kwa Allah tabaraka wa taala kisha afanye bidii ya kuitafuta ile tabia nzuri asema Sheikh Abdul Allah yahfadhu fakadhalika fi babil akhlaq na vile vile katika mlango wa akhlaq matlubu lujui ila Allah bil manni bil akhlaq al fadila wal adab al karima tabia njema yatakikana watu warejee kwa Allah wamuombe Allah tabaraka wa taala awapatie tabia nzuri awaruzuku tabia nzuri ma'a sayi wa mujahadati nafsi ala tahqiqiha pamoja na kwenda mbio kuipiga kupiga nafsi jihad kufanyia nafsi yako jihad ili uweze kupata tabia gani tabia nzuri kwa hiyo lazima tumnyenyekee Allah tabaraka wa taala na tumlilie atupatie tabia nzuri na tujitahidi kuzitafuta hizo tabia nzuri Kama nilivyosema maudhui hii itaendelea insha Allahu tabaraka wa taala, tutakwenda kuzitaja moja baada ya moja akhlaki, tabia nzuri ambazo Muislamu atakiwa yeye ajipambe nazo. Allah tabaraka wa taala yakulu mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأرض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر صحابة رسول الله أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة